qo'rqayotganda qo'rqayotgandan qo'rqamiz bizlar Yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar Temir qurol Qur'on bor lekin yo'q yuragi Mu'min yigitlarning esa kuchga to'lgan bilagi Temir qurol yarovlari lekin yo'q yuragi mu'min yigitlarning esa kuchga to'lgan bilagi kufr bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar kufr bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar ko'r bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar makr hiyla aldo bilan xabarlarni tarqatar shudur asosiy quroli qilar o'lgandan batar nakr hiyla aldov bilan xabarlarni tarqatar shudur asosiy quroli qilar o'lgandan batar kufr bizdan qo'rqayotgandani qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar ko'r bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar ko'r bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar Alloh xohlamasa agar barcha dushman kelsa ham oldin yozilgani bular inson har qilsa ham bu xaloyiq suymasa ham o'sha xoliq suysa agar parvoyimiz yo'qdir agar butun dunyo kuysa ham Alloh xohlamasa agar barcha dushman kelsa ham oldin yozilgani bular inson har qilsa ham bu xaloyiq suymasam o'sha xoliq suysa gar parvoyimiz yo'qdir agar butun dunyo kuysa ham kufr bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar kufr bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi-ku qizlar bizden bizdan qo'rqayotganda ne qo'rqamiz bizlar yigitlar jim turganda maydonga chiqdi o kızlar